mwese mwahisemo hadiyo isanganiro mu buhinga bw'ibyuma hari Eric w'imana amakuru mu rurimi rw'ikirundi yo muri rino joro hagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira iminsi cumi n'itanu gusa niyo umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yahaye abo baba bagifise ibigwanisho muri komine ya mugamba ngo babe babisubije iyo komine be n'izindi biri kumwe mu ntara ya bururi ngo zitegerezwa gusubira kugira umutekano amafaranga agera ku miliyaridi munani y'amarundi ni y'amashyirahamwe munani y'abaya leta cyangwa ayikorera utwabo afite ishyirahamwe hejidezo mu ntumbero yo kuyishyuza umuyobozi mukuru w'iryo shyirahamwe akaba yari yishikiye kuri uyu wa gatatu aho bene guherana bakorera urudandazwa rw'abantu ngo rurabujijwe mu Burundi canke mu bindi bihugu umugwi w'igihugu jejwe ibiraba ivy'agateka ka muntu CNDH mukamenyesha ko ari naco gituma ugiye gutohoza ibijanye n'ishirahamwe Royal Services ritwara abigeme n'abakenyezi mu bikorwa byo mu nzu mu gihugu ca Arabia Saudite isanganiro inama isumba ndasubiye kubaramutsa ndabaha ikaze muri ano makuru mu kirundi umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yatanze ikiringo cy'iminsi cumi n'itanu uhereye kuri wa gatatu kugira ngo ikomine ya mugambi be yasubiye kuronka umutekano yabimenyesheje kuri wa gatatu inama iheze aho mu mugamba inama yagiranye n’ababura n'ababuramatari b'intara n'abaserukira ubushikirankanje butandukanye akaba yasabye kandi ko inzego z'umutekano zokubahiriza abo bose bazoba bashimye kwishikana gwera rero uno mwanya uno munsi nyene mufate ingingo abo bene wanyu bikigoye bagituratura hirya no hino mubatelefone hano tubaye iminsi cumi n'itanu bari bayivuyemo cumi n'itanu babwire ariko umutekano uzobanutse tuzoruhuka tugarukanye ntabwo kubibabwira tuzoruhuka tugarukanye mu gisagara cya bujumbura twarabateye akamo barakumva baraza turimo turabigisha imyuga abandi baravuga ati niba duca urubanza niba duca urubanza mbwa twe twabirebye nabo bambwira ati nimubihebe kuko natwe zo kuramo amatora y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu yaraheze kandi atosubirwamo ubu twitegura amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na mirongo na gatanu na mirongo itatu na mirongo itatu na gatanu na mirongo ine na mirongo na gatanu na mirongo itanu gushika mirenge na mirenge yaraheze mpamvu kwishe ayo mwakureze yaraheze nazo ngaruka yaraheze ntabwo abantu bazibera mu nyuma ngo barandenze aba batari mu duri bose bere hanze n'abana biga hanze we hari umukuru w'igihugu petero nkuru nziza umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka akazina muntu umenyesha yukuri uri kurakora amatohoza ku bijyanye n'ishyirahamwe royal services rirunga ikabigeme n'abakenyezi gukorera muri Arabia Saudite jean batiste baribonekeza rongo esenide hashi avuga ko bagiye kuronderera ahashoboka hose uhereye mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kugira hamenyekane iby'iryo shyirahamwe abantu gucuruza abandi ni ibintu bisanzwe bihari biboneka hirya no hino ku isi yaho abantu bikika inyuma yo gutanga akazi cyangwa gufasha abantu kurondera impapuro z'inzira cyangwa kurondera ubuzima bwiza mu bindi bihugu ugasanga babigize urudandazwa rw'abantu rimwe na rimwe mbere ugasanga abo bantu iyo babajyanye ibyo babemerera ko bagiye kuronka si byo baronse ako kazi babemerera ugasanga siko bakora hakajyamo mbere n'aho usanga babakoresheje ibikorwa byaba by'iterasoni cyangwa ubusambanyi cyangwa gukora ibikorwa eh, biruhisha bivuna nko kubana bana bitajanye na gatoyi n'umushahara umuntu aba ariko arakorera canke icyo yiyemeje gukora nk'umuntu canke bihungabanya agateka ka muntu ugasanga umuntu asigaye akoreshwa eh, nk'igikoko ivyo rero tuzotohoza kandi ntituzoteba mu bushikiranganje bubijejwe harimo cyane cyane ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu tuvugane nabo mu bushikiranganje bw'akazi ka leta canke akazi kabigenga turabe abasanzwe bajejwe igisagara ca Bujumbura n'ababuramatari b'intara ingena iryo shirahamwe riko rirakora muri kino gihugu rica kuri bande ririsunga ibisanzwe bikurikizwa mu gikorwa cyo gushobora kuhakazi nk'abantu canke kubarungika mu kindi gihugu hanyuma tumaze kubona idonido ry'abaribo ivyo bariko barakora ivyo ibyo uburyo babikoramwo ingaruka mbi cyangwa nziza bigira ku bantu twoheza tukagira icyo dushikirije kugira ngo nimba ritari mu kuri barihagarike rikaba riri mu naho bakurikirane ingene rikora ku buryo bubahiriza agateka kazi na warongoye umugwi w'igihugu ujejwe agateye akazina muntu abandanya ashikiriza ko atagihugu na kimwe gishobora kureka ngo habe urudandazwa rw'abantu rwo kw'amakungu arabihuriza ko ku rudandazwa nk'ubwo ari urutegerezwa kurwanya n'ubunyene jean batiste baribonekeza turiko turatohoza twumvirize ivyo bintu iyo biva n'iyo bija na mwanya bije vyiyongera ku bindi twari dusanzwe tuzi biriko birabera muri kino gihugu harimwo ivyo twagiye turabona cane cane kuva mu mpera z'umwaka uheze aho aho abantu eh, bagiye barafatirwa ku kibuga c'indege canke ku mbibe z'igihugu harimwo eh, nk'abafatiwe mu mabanda hari mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa mbere abantu bashika kuri cumi na babiri harimwo abakongomani n'abarundi e, bafite mu mabanda bavuga yuko ngo bari bagiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo gukora yakazi basanga ari umuntu w'umunyakenya Kenya ari we yabafashije kurondera impapuro n'ibindi ngo umuntu byo kurondera akazi abo oye bafashe basanga ibyo bintu ntibyaciye mu kuri eh, hanyuma hariho n'abandi bana bane bahantu mu cibitoke aho raciye nk'amezi nk'abiri naco nyene ico kivuzwe kikaboneka yuko hariho umuntu wewe yavuze yuko yariko abarondera kugira ngo abajane mu rumonge mu gikorwa cyo kudandaza amagi ariko utohoje ugasanga navyo nyene si ibintu birimo ukuri Eh, hari n'abigeme bashika batatu bafatiwe ku kibuga c'indege muri kwa kane bavuga yuko bari bagiye mu gihugu ca Oman gukora yakazi hanyuma igipolisi kiravye gisanga urabiye ku myaka bafise niki ntibari bwagere kuja muri ivyo bikorwa kandi basanga mu mpapuro zatanzwe harimo impapuro za magendo baca rero izo passport barazifata zabo Eh, hamwe rero n'ibindi twagiye turabona haba ku buterere mbere n'ahandi ariko cyane cyane mu gisagara cya bujumbura hariho ibibazo tuza turabona by'abantu bagenda mu migwi y'abantu benshi bakavuga yuko bariko barabafasha kugira ngo baronke ubuzi mu bindi bihugu jean batiste baribonekeza rongo SNDH hasha bivuze inyuma yaho iryo shirahamwe royal services ryemereye ko rirungika mu gihugu cya Arabia sawudite abigeme n'abakenyezi gukora akazi ko mu nzu mu ndwi iheze abashika mirongo ibiri n'icyenda amakuru twabateguriye arabandanya imiliyaridi zirenga umunani z'amafaranga y'amarundi niyo amashyirahamwe ya leta n'ay'abikorera twabo aheraniye ishyirahamwe ritanga amazi n'amatara regidezo ayo nayo ni nka onatele otere panohamike n'ayandi umuyobozi wa regidezo akaba yari yishikiye kuri wa gatatu ahamwe muri ayo mashyirahamwe akorera mu ntumbero yo kuyishyuza n'inkuru tubaza celestin blaise ndiho ku ayo mashyirahamwe yagendewe n'ubuyobozi bwa regide zone onatere riheranye ayarenga imiliyoni amajana abiri na zitanu Hotel Panoramique iheranya yarenga miliyoni n'indwi ibitaro Prince Regent Charles ayarenga miliyoni amajana zine sodeko ayarenga miliyoni amajana 293 radio na televiziyo y'igihugu ayarenga umuriyaridi umwe ni miliyoni jana mirongo ine na zibiri meri ya Bujumbura ayarenga miliyaridi zibiri ni miliyoni ijana na cumi n'imwe ishyirahamwe rihingura ivyuma Iron and Steel riheranye ayangana imiliyoni amajana atatu na zitanu na Afritextile iheranye ayarenga imiliyaridi zine ni miliyoni jana mirongo itatu n'icenda umuyobozi mukuru wa regidezo Jeroboam Nzikobanyanka avuga ko bihaye ikiringo cy'iminsi ijana gusa kugira babe bishuje amadeni yose baheraniwe kugira ngo ishyirahamwe rishobore kurangura imigambi bafise duhe ayo mugambi mu minsi ijana dutegerezwa kuraba ingene twishyuza aya mahera neza cyane dukoresheje uburyo dusanzwe dukoresha kugira mu kigega cya regide zose kwinjira aya mahera uyu muyobozi mukuru wa Regidezo avuga kandi ko atakiringo cyatanzwe ahubwo ko abaheranye bategerezwa gutangura kuriha bakibonye facture nta kiringo kihari guhera uno munsi nyene ikiringo catanguye cyo kuriha batarishe nzoshira mu ngiro imigambi isanzwe ikogwa ko nzurutanga itegeko yuko nk'umuntu atarari ha Regidezo adasubira kuronka amatara ko turafise ingene tubikora rero ko ndabivuze bose bavyumva ejo nimwumva abidoga yuko babaciriye ntimuzotangare igihe ubwo buyobozi ubuyobozi bukuru bwa regidezo bwagendera ayo iron and steel rikaba ryaciye ritanga imiliyoni zitanu ku majana atatu n'itanu riheranye afitextile nayo ikaba yumvikanye na regidezo ingene igiye kuyariha urongo ubushikiranganje bw'iterambere ry'amakomine aremeza ko yaronse kopi y'ubwo rwandiko Jeanne d'Arc Kagayo amenyesha ko umugo kwiga makenga ajanye n'amasoko amwe amwe tunenge wagiyeho kugira ngo utange umuco twararonse kopi y'iryo kete ni urwandiko umukuru w'inama nkenguzamateka yandikiye ibiro by'umukuru w'igihugu yerekana amakenga yakuye mu banyagihugu murazi ko urwego ruteza kwama iruhande y'abanyagihugu ku bijyanye n'amasoko atunganijwe ku migambi y'iterambere yo kubaka inyubako z'inyigisho y'imyuga itegekanijwe eh, bati rero amakenga ariho mwabanza mukabangira gusohora amafaranga ajyanye n'iyo migani umugambi kugira turabe neza yuko amakenga abanyagihugu bafise adafise ifatiro uno munsi umugwi warashizweho urimwo abahinga bo mu biro by'umukuru w'igihugu burimwo abahinga bo mu kigo fonike hariho abahinga bo muri ubu bushikiranganji nyene ndetse na fonike iri muri ubu bushikiranganji hari n'abahinga bo mu batunganya amasoko n'abahinga bo mu bushikiranganji buraba ivy'intwari ibereye kugira bose hamwe baraba ayo masoko yadomwe ku rutoke ingene yatunganijwe guhera ku ntango kuko arafise ingene atunganywa guhera mu makomine bene imigambi nibo batunganya ayo masoko twese dusenyera ku mugozi umwe twifuza yuko yuko iyo migambi yoranguka cyane cyane ko hari n'imigambi yihuta kuko murabona turi mu kwezi kwa gatandatu abana baheza igice cya mbere cy'amashuri fondamental bose ntibazobandanya mu gice kigira kabiri turazi yuko icyo gikorwa giteza kurangurwa nohumuriza ababyeyi n'abana yuko by'ukuri iyo migambi izorangurwa hariho umugore uriko uravyiga umushikiranganji w'iterambere ry'amakomine akaba yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Mihaye Kanyange haraheze ukwezi kose hibonekeza ubukene bw'isukari mu gihugu na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura mu ihinguriro ry'isukari susumo bakemeza ko ibigega by'isukari byagabanutse muri no minsi ngo yamenyesha ko ibyo bikunda gushika uko isukari atari cimbugwa bimbura mu bihe ibyo ari byo byose donasiyo nijya akavuga ariko ko susuma ibandanya gutanga isukari n'ahari nke kandi kwitigeze iduza ibiciro uwo muyobozi wa sosumo akavuga ko iyo bimirije kwimbura izoboneka ku masoko mu ndwi ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu igabanuka ry'isukari ku isoko riba kuko isukari ari ikintu cy'igifungurwa abantu bimbura ku gihe kimwe atari ikintu bimbura badahagaritse umwaka wose icyo kimwe n’ibindi. twita ko ari nk'ibintu bikorwa amahinguriro umuntu aguma akora afatiye ku bugeni abona isoko rimeze ikindi n'ikintu dutera dufatiye ngene juru ryagenze hanyuma tugacimbura tugashiraho abantu bagaca batambuka kubwikoresha ivyo rero niko biriko biragenda haba muri aziya no muri afurika hose twimburira nk'igihe kimwe twese ko dukora muce gica rero abantu baguma igifungura bagikoresha kigatera kigabanuka ubu rero ni ibintu bisanzwe ko tugera twimbure iyindi suka usanga ibigega byari byagabanutse mugeranyije aho ibikorwa bigeze mubona neza na neza eh, umwimbu wo zosubira kuja ku isoko ryari isukari yakasubira ikaboneka nkuko vyahora ukuntu ugira gatatu y'ukwa gatandatu tuzuba twatanguye gusa isukari ku buryo mu ntango y'indwi igira kane izuba yamaze gushaka ku isoko ari nyinshi mbega eh, aho muri sosimo ah, isukari hari ibiciro muba mwaradugije twebwe nta biciro twadugije turacari ku bihumbi n'amajana abiri na mirongo itanu abayidandaza nibo tubona bo baca kure cyane bakarenza ariko turasaba abategetsi mu ntwaro no mu none ubu byerekeye ko dufasha turibaza ko bariko baragerageza bikabagora kuko eh, mu byerekeye byo gutunganya ibi by'urudandaza n'ubutunzi biragoye ko uri ku isoko itugaye ugira ibiciro biri munsi y'amasoko mubangikanye donasiyo ije imbere umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'isukari sosumo hakaba yakuwe ku telefone na mugenzi wanjye obani yo nkuru turangirize ano makuru mu bijyanye n'indero aho ubushikiranganje bw'indero busaba abayobozi b'amashuri kudasaba ababyeyi amafaranga arengera yabazwi n'amategeko ayo bita minervare mu gifaransa ibyo bikaba byavuzwe na anatole niyo nkuru umuyobozi mukuru muri ubwo bushikiranganje hari kuri uwa kabiri mu nama yagirishije abayobozi b'amashuri amashuri ari mu bujumbura uyu muyobozi akavuga ko hari amafaranga asabwa atazwi n'amategeko ariko abo bayobozi bo bakisigura bavuga ko baba bayumvikanye ko n'ababyeyi n'inkuru ya Placide niyo mwongere ku bw'abayobozi b'amashure yaba yakukira leta eka y’abigenga bavuga ko bigoye ko ayo mashure yobaho ataco bongeye ku mafaranga aba yaratekanijwe ngo kuko ayo mashure hari ibyo ategerezwa kwikorera ayo masezerano rero aratomoye neza cyane ayo masezerano kandi ntashobora kuba hagati y'ubushikiranganji n'ababyeyi uko bemereye ko amashuri afasha leta abaho niko banaduhaye n'uburenganzira bw'uko twe n'ababyeyi tuvugana ibikenewe kugira amashuri abandanye umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'indero we avuga ko amafaranga yako ababyeyi ari menshi aha akavuga ko hariho n'amafaranga batazwi n'amategeko agatanga akarorero ku mafaranga y'inyubakwa baheza bakiyongerera ko aha ni mu gihe avuga ko mu mpapuro ziba zitangwa ku mashuri, mu bushikiranganji atarurenza amafaranga amajana abiri na mirongo itanu agasaba abayobozi batoza amafaranga arenze kuyabazwi n'amategeko eka n'abarenza ibiciro vy'impapuro zitangwa ku mashure ko bobihagarika atari uko ngo bakazofatirwa ibihano harimwo nibyo kugara amashure akanasaba n'ababyeyi ko batoza baratanga amafaranga mu gihe batazi icyo agiye gukora Hakuze Placide niyo ni no kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru yacu yo muri rino joro amakuru yahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Eric na Francine ndio kubgawa nije nabashikirije no makuru abanda bifurije kugira ijoro ryiza mwebwe mwese mwadukurikiye